Zenbakia initz aurkeztu ditu Filip Lemoen zurzur suprefetak. prefetak. Bosteuntal arogoita pertsona izan dira egunean segurtasuna bermatzeko, izan polizia jendarme militar edo beste. Eunta berrogeita maika pertsona ospitaleko zerbitzu ezberdinei loturik, eta beste eunta berrogeita mar gurutze gorri edo babes zibilekoak, baina beste egileen jarrera azpimarratu du suprefetak, beste urtetan baino lasaiagoa izan dela. Son euh, general de la populazioa, euh, qui montre que à l'évidence ces fêtes euh, ont été euh, prises par tout le monde comme euh, un temps de plaisir partagé et dans des meilleures conditions et on peut... Alkolemia kontroletan positibo eman dutenen kopurua apaldu da 2019ari konparatuz, zerbait igo da aldiz drogen kasuan. Pertsona batek pausatu du salaketa bortxaketagatik, apartamendu batean gertatu dela esplikatu digu, Caroline Parisel prokuradore ordeak bi pertsona izan direla atxilotuak eta larun batean askatuak kontrol judizialpean. Les personnes présumées ont été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet lui demandait la détention provisoire. Il a relevé appel de cette décision du juge des libertés de la détention. Les faits ont été commis non pas directement euh, sur la voie publique, mais dans l'appartement de l'un Ziztaden inguruan ere beldurrainitz bazen, amazazpi pertsonei egin dizkiete azterketak, emaitzen zain dira eta amaika pertsonek pausatu dute salaketa. Momentuz ez dute horren inguruko berri gehiago. Aipatu duten azken gertakari larria, pertsona bat ospitalean dela ganitaz lepoan zauritua izan ondoan. Hortaz gain, Jean Rene Etxegarai Baionako auzapezak adierazi du aurten 180.000 esku muturreko saldu dituztela, 2019an baino 4.000 gehiago.